pjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Pozivu svijetu. E, danas imam osobitu čast e, što su naši gosti u emisiji gospodin Melvudi Efendi Arslani, imam Zagrebačke džamije, ravnatelj Islamske gimnazije, e, dr. Ahmetašević Smajlović i član Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, zadužen za dijalog s drugim vjerskim zajednicama. Dobrodošli, gospodine Efendija. Bolje vas našao. E, također e, već e, Nekoliko puta u našim emisijama je bio gost gospodin Boris Peterlin, predstavnik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Dobrodošli gospodin Peterlin. Dobro večer. Evo, poštovani slušatelji, danas prigoda za ove naše goste i za ovaj dan i za ovu emisiju, emisiju Poziv u svijetu je upravo Duha Siza i Dan Duha Siza. Prošlo je, kao što znate, već 28 godina od kada je Papa Ivan Pavao II čiji smo blagdan evo prošlog tjedna, to je bila srijeda 22.10. proslavili. On je tada okupio predstavnike svih velikih svjetskih religija u Asizu, Koljevci i Franjevaštva. Evo od tada do sada suočili smo se s brojnim izazovima. Ove godine više nego ikada potreban nam je duha siza i stoga danas molimo za mir svatko na svoj način i u svojoj tradiciji. Za 90 minuta u crkvi Svetog Franje evo ponovo će se susresti predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. To je velik događaj koji nas sve potiče da se otvorimo iskustvu susreta. E, evo, e, kako je rekao i možemo nekako i započeti e, ovaj uvodni dio ili prvi dio emisije riječima pape Benedikta XVI u svom prvom posjetu Asizu E, koji je rekao, evo citiram, Asiz nam govori da se vjernost vlastitom vjerskom uvjerenju, vjernost Kristu raspetome i uskrslome, ne izražava nasiljem i netolerancijom, već iskrenim poštivanjem drugoga i dijalogom. Ne može postojati evanđelsko držanje bez mogućnosti prihvaćanja, dijaloga i poštivanja svih sa sigurnošću vjere koju svaki kršćanin mora gajiti, navješćujući Krista kao put, istinu i život jedinog spasitelja svijeta. Evo, to je bila poruka mm, tadašnjeg, današnjeg, dakle, pape u miru, e, Benedikta XVI. kršćanima. Evo, dakle, kako sam rekla na početku, imamo evo osobitu čast što je gospodin Efendija Melvudin Arslani s nama danas i možemo ga pitati, on već godinama predstavlja islamsku vjersku zajednicu i neumorno daje svoj doprinos očuvanju mira i dijaloga u Republici Hrvatskoj. Što je po vašem mišljenju danas najveći izazov za duh Asiza? Evo na početku dopustite mi da pozdravim evo, sve vas prisutno ovdje u studiju, također vaše slušatelje. E, ono e, što je najveći izazov e, danas jeste nesigurnost, odnosno ubijanje, teroriziranje, sve u ime religije obzirom da dolazim iz islamske zajednice, e, smatram e, da je to najveći izazov danas, pogotovo kada, se, kada govorimo o Bliskom istoku. E, što se nas ovdje tiče, također veliki, jedan od velikih izazova jeste i socijalna osjetljivost koja nažalost Eh, u našem društvu eh, ona je prisutna samo eh, kada nam se dogodi nekakva katastrofa kao što smo imali u svibnju mjesecu gdje smo se svi solidarizirali sa našim sugrađanima u istočnoj Slavoniji, ali nismo spremni se solidarizirati sa onim koji je u našoj blizini, koga svaki dan vidimo i primjećujemo da neki nažalost nemaju E, ništa jesti, e, tu smo, tu smo, to je, za, mene osobno to je jedan e, veliki izazov. Također veliki izazov jeste činjenica da nepravda koja se u društvu događa prema jednoj skupini ljudi, također nismo dovoljno glasni kada se radi o toj nepravdi i na posljedku jedno od velikih izazova, dakle što se duha se tiče, e, jeste e, i očuvanje obitelji. E, tu smo se, e, nažalost, i u našim patriarhalnim, tradicionalnim, vjerskim, religijskim obiteljima, nažalost, ne dajemo dovoljnu, ne posjećujemo dovoljnu pozornost našim obiteljima. Koja je u svakom smislu ugrožena danas. Ugrožena ako ikada ona bila ugrožena, ona danas najviše ugrožena. Gospodine Lin, vi slično mislite? Što je za vas, što vi mislite? E, koji je danas najveći izazov za duha Siza? Pa evo, <laughs> složio bih se uglavnom sa, sa svime što je Fendi Aslani rekao, a on, pa bih dodao možda jedna inertnost odnosno mirenje ili prihvaćanje situacije onaka kakva je, e, dosega koji su ostvareni e, i duhom Asiza kao, rekao bih, pokretom e, i odnosima između vjerskih zajednice i razine dijaloga koja je dosegnuta do sada kao da nam se čini da, dobro, oni problemi koji postoje, njih uzimamo kao zdravo za gotovo i prolazimo paralelno nekim svojim putovima. Tako da e, taj jedan, rekao bih, dar mira koji uživamo u Hrvatskoj nakon jednog turbulentnog i teškog i bolnog ratnog razdoblja, kao da smo, kao da smo taj rat i izostanak mira, nedostatak mira u tom razdoblju brzo zaboravili i pomirili se s time da nam je relativno dobro, da živimo u relativnom miru, kao da nemamo i dalje odgovornost graditi kulturu mira, graditi taj eh, eh, put, biti na putu mira i onda nas, rekao bih, eh, duha siza i okupljanje u, barem jednom godišnje na ovakvom susretu nas onako trgne i podsjeti, hej, E, ima mnogo stvari koje su još stoje pred nama gdje bismo mogli i trebaju učiniti neke značajne korake. Pa evo upravo na tom tragu netko je jednom negdje napisao kako duh Asiza označava čustveno raspoloženje e, i nije li dovoljno jednom godišnje doći u crkvu Svetog Franja i biti blizu jedni drugima. Upravo što ste rekli, jesmo li spremni na više, trebamo li se malo propitati. Ja je lijepo, Je, lijepo se, lijepo je e, zajedno e, moliti svaki u svojoj tradiciji. Lijepo je vidjeti da nas, da nas mira, ja bih rekao iz kršćanske perspektive, mir kao šalom, kao onaj koji nije samo e, situacija u kojoj nema, e, nema rata ili nema nasilja, e, da nas okuplja i da nas, da nas pokreće i da nas nadahnjuje na, na izazove, ali ono što bi što bi bilo potrebno, a što bih rekao da na neki način i živi pogotovo e, sve više među mlađim ljudima, da se, e, da se oni e, prepoznaju ili prihvaćaju oko tema koje su im zajedničke, oko nekih problema koje su im zajednički, oko stvari u društvu gdje kao vjernici možemo Eh, dati svoj i trebamo dati svoj doprinos na koje moramo upozoriti. Obitelj, na primjer, i problemi sa obitelji je jedna od, od, od tih tema. Eh, pa i eh, svakako odgovornost za socijalno stanje, za izgradnju solidarnosti i zajedništva, za uzajamno pomaganje. U vremenu kada je svima teško, zapravo se od nas vjernika pokazuje i mm, od nas se traži da onaj e, put nade e, otvaramo, da pokažemo da može biti drugčije, da vjerujemo da konačno, u konačnici ne ovisi sve o nama, nego da je Bog taj koji vodi i nas i našu zemlju i e, povijest svijeta, tako da s njim smo nekako zajedno pozvani surađivati na tome. I tu se vjerske zajednice zbilja mogu naći i mislim da je, je svijest o tome jača nego što je bila prije. Mislim da je duha Siza kao susretanje i taj, taj poticaj da je tome uvelike doprinio. Pa evo, e, gospodine Aslani, e, što se u, našim religijama promijenilo evo od tog dana, od 1986. godine, ali i vi i sudjelujete uvijek na danu duha Siza na Kaptolu, pa evo na neki način možda i vidite je li se šta promijenilo ili i nekako taj jedan hod i rast. Evo, e, meni je zaista velika čast i zadovoljstvo što evo 2002. godine, 98. sam došao ovdje u Hrvatsku, od 2002. E, dakle e, sam sudionik ovog vrlo važnog skupa za nas, govorim za sve vjerske zajednice, ali pogotovo za islamsku zajednicu u Hrvatskoj, E, jer smo se mi e, istog trenutka, dakle smo se uključili e, normalno zahvaljujući dakle i našem tadašnjem mufti, sada mufti u miru šef Efendi Omrbašiću koji je zapravo dao jedan neizmjeran doprinos razvoju međureligijskog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Duha za dakle što se promijenilo od te davne 86. godine kada sam ja bio treći razred za e, e, Skopske Isa Begove medrese, dakle srednje škole za imame i vjeroučitelje, e, u mome životu promijenilo se puno. Dakle, ja prvo krećem od sebe. nisam onaj koji sam bio, ajmo reći, prije 2000 i E, druge godine, ja ću tako e, reći, zato što e, dok sam i kao student bio, dakle, znao sam za taj veliki događaj koji se dogodio 27. listopada 1986. godine. Sjećam se da najveći tadašnji poglavar, zapravo poglavar islamske zajednice u tadašnjoj državi, E, prisustvovao dakle e, sa nekolicinu dakle imama i tadašnjih predsjednika mešihata u bivšoj e, državi, Tu fotografiju imam i dan danas. Dakle, pratili smo našu vjersku štampu i po tome, po tome znam o tom, o tom događaju. Kasnije dolaskom u Zagreb, u dva navrata sam bio zajedno sa muftijom, tadašnjim šefkom Efendijem Omerbašićem. E, nisam znao zašto me vodio, ali očito e, htio dakle, e, da me u, uvede u, ajmo, ako mogu tako reći, dakle, e, u te vode. U duha siza. tako je, u duha siza. I ja od tada nisam isti čovjek. Ovo zaista Eh, iz dubine srce ovaj, govorim. Zašto? Zato što iz jednog prostog razloga eh, eh, rodio sam se i odrastao u jednom muslimanskom okruženju gdje je bilo skoro, odnosno u selu 100% su muslimani. Imali smo susjedno selo, ali nekih 7-8 km udaljeno, u koji su bili pravoslavci. Eh, I kad eh, odraste u, odrastete u takvom okruženju i dođete u jednu drugu sredinu gdje ste vi sada po znacima navoda manjina, eh, onda nastaje poremećaj. Nastaje poremećaj i meni je trebalo vremena da se ja prilagodim, aklimatiziram, dakle u takvu jednu sredinu. Ja stalno ističem, zahvalan sam zaista uvažena mufti Omrbašiću E, koji mi je, koji mi je e, zapravo e, dao jednu drugačiju sliku odnosa islama, odnosno muslimama prema kršćanstvu, odnosno prema kršćanima. Evo, još jednom, dakle, potenciram i naglašavam da sam ja svojim prisustvom dakle, na, na ovoj veliko, velikoj, odnosno velikom skupu koji nažalost e, često puta nije dovoljno, odnosno nikako popraćen što se medija tiče, e, možda zbog toga e, što se mi tamo molimo, a ne do Bog da nešto napravimo, da ne tučemo, <laughs> da. pe, dakle, onda... onda ništa za naslovnice. Tako je, ništa za naslovnice. I onda to me malo, malo me ovako, ali neću reći da, da, da, da me E, demoralizira, to neće mi, ali nije mi, nije mi drago e, da takav skup, dakle gdje prisustuje po mojoj pricjeni, dakle puna bude procjeni, puna bude crkva, nekog dvjestotinjak ovaj, ljudi, pa koliko članova tih koliko zborova naših i tako dalje, e, mislim, mislim da, da, da taj događaj nije dovoljno popraćen. I evo, zaista od te 2002. godine čim se samo jednom nisam bio, bio sam spriječen, nisam bio u Hrvatskoj i evo drago mi je da e, na taj način e, damo, damo zapravo e, prednost jer ja kad god se obraćam tamo u crkvi Svetog Franja Asiškog uvijek zaista se osjećam i to napominjem da se osjećam se koliko od kuće i kada upućujemo naše mi kažemo dove ili molitve one su zaista E, iskrene iz dubina ovaj, duše, odnosno od srca, što bi se rekao. Pa ja moram reći da se to i osjeti. Na tim susretima se to i osjeti. I evo, mi smo također i vama zahvalni, i Bogu zahvalni za vas e, što ste se odazvali i što ste, evo kako ste i sami rekli, zapravo uvijek prisutni i nazočni a, moram reći da ostale zajednice koje su kršćanske nekako nisu baš ne odazovu se tako kako bi čovjek pomislio da bi se trebale odazvati. Pa stoga možda evo pitanje za vas gospodin Peterlin možda se stječe dojam da je danas lakše postići dijalog s islamom nego s pojedinim zajednicama u kršćanstvu. <laughs> To je ovaj, teško pitanje. <laughs> teško pitanje. Ja bih možda radije, bio sam baš potaknut uh, ovim što je Efendija Mevludin govorio e, i prisjećao se tih nekih situacija i sjećam se evo vašeg prvog dolaska Možete se i vi prisjetiti da Da, da, pa mi je nekako ono <laughs> sam se, nisam se mogao suspregnuti jedan neki smješak e, e, tako od jedne dragosti na, na taj događaj koji je otvorio koji otvorio mnoge prozore, mnoge vizure, mnoge horizonte e, pogotovo mladim ljudima, mlađim ljudima koji nisu imali prilike, koji možda osim, duh, osim tog tradicionalnog susretanja duhova suza nemaju prilike ili put ih ne nanese ili mm, jednostavno inercija života ih ne dovede u molitveno ozračje e, sa e, vjernicima neke druge vjerske zajednice koji onda pogotovo u u nadahnutim i ja bih rekao osobnim iskrenim kao što evo uvijek e, u, u govorima Efendija eh, Arslanija nekako osjetimo eh, da tu stoji živi čovjek iza toga eh, i da govori iz i srca. da govori iz srca i da, i <laughs> da mi to prepoznajemo kao nešto što nam je blisko. nema boljeg iskustva i nema, ja bih rekao, efikasnijeg lijeka za netrpeljivost i nekakvu a, ukočenost i a, podozrenje ili bojazan od drugih i drugčijih od, od, od susreta, od susreta sa živim ljudima. I zato, je, zato su i duha siza e, tako dragocjeno iskustvo e, i meni je drago kad dođu pogotovo studenti, i mladi, kad to mogu vidjeti, kad to mogu prepoznati, a ne da im to neko kaže. Jedna stvar je pročitati to u knjigama, pročitati dobre dokumente koje su se teolozi lijepo dogovorili mm. nakon nekog dugog vječanja i sve, sve tako, ali posve drukčije prepoznati prepoznati uh, ono zajedničko božansko ono što nas nekako nadahnje gdje smo doista svi djeca istog oca e, u drugom živom čovjeku. A sad e, ovo što ste rekli da postoji, da neki, neki kažu da je možda lakše postići dijalog s islamom nego sa pojedinim zajednicama u kršćanstvu, rekao bih da to s jedne strane E, govori o stanovitoj kritičnosti prema odnosima u kršćanstvu, među zajednicama u kršćanstvu, e, gdje možda je na dijelu ono što bismo uvjetno mogli reći prokletstvo malih razlika, gdje kao da nas nešto tjera da one male razlike e, naglašavamo i postavljamo ih kao da su one bitnije od svega mnoštva onoga što nam je zajedničko i da nekako ih preuveli, čak gotovo preuveličavamo, dajemo im prevelik, preveliko mjesto. I zbog toga se čini kao da nam i svaka najmanja stvar može smetati i biti dovoljan razlog da se oko nečeg dijelimo, da se oko nečeg ovaj, eh, i ilazimo, da neke druge gledamo malo, drug, malo drugčijim nekako očima, dok eh, na ovoj strani eh, mišljenja da je možda s islamom dijalog lakši, ta tvrdnja više možda upućuje na ovo s čime smo nekako danas počeli, na tu, na, na nužnost. Na nužnost dijaloga, jer zapravo iz tog jednog osjećaja nemoći da, da, da drugim načinom riješimo probleme koje postoje, a koje su na neki način upletene vjerske zajednice, pozivanjem različitih ljudi i različitih praksa svojih, opravdavanjem Eh, postupaka koji su nespojivi sa duhom eh, bilo koje vjere i islama i kršćanstva. Tako da eh, je ta, bih rekao da se radi o uvjetnoj lakoći, rekao bih više o, o jasnoj potrebi da se tu nešto napravi, da se tu neki iskorak napravi, jer se vidi da se na ovaj način neće moći stvari rješavati. Tako da je to, rekao bih, isto jedan izazov koji pred nama stoji, da u, duhu doista e, vjere e, autentične vjere da svjedočimo ono što je bitno i ono što je vlastito i islamu i kršćanstvu. Na taj način ćemo najlakše razoružati one koji možda žele graditi na tom antagonizmu, na suprotstavljenosti, pa onda i oni koji olako e, padaju pod utjecaj toga, aha, oni, znamo mi, oni su takvi. Ne znaš, ne znaš. Ja, a, i, I nekako lako sudimo jedni druge. Kao što i među kršćanima jedni druge pre, lako sudimo, a nismo pozvani suditi. E, evo, e, hvala na ovim riječima. Mi se sada, poštovani slušatelji, odmorimo uz jednu pjesmu, pa ćemo se vratiti onda našim gostima. Sa svetim Sa svetim pod kríž žili radosno svoje krštenie. Za svetým práňom chodaj odkričeš lepotu Božie blizine. Za svetým fráňom chodaj popravi sve, sve što vidiš da ruši se Sa svetim pranjom svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim pranjom hodaj Zagrebački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. danas ponovo u studiju. Danas u današnjoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu, govorimo o danu duha Asiza. E, s nama je poštovani gospodin Melvudi Efendi Arslani i gospodin Boris Peterlin. E, gospodine e, Efendija Arslani, Evo, danas je možda teže nego ikada prije biti musliman. E, gledamo kako mediji etiketiraju, ponekad i dezinformiraju, interpretirajući islam u suvremenim društvenim izazovima. Kako to komentirate? Pa mislim da, da je to za svaku osudu, e, no međutim, e, e, dakle, krivnja je, krivnju snose i muslimani, dakle nekolicina E, muslimana, ali i mediji koji e, opet s druge strane e, neke stvari uveličavaju, neke stvari dakle prenose slušateljima ili gledateljima ili čitateljima svojim na jedan ajmo reći navijački način. Dakle, stvari koje zaista nemaju, kao što reče kolega Boris Peterlin, koji nemaju utemeljenje, dakle, u u ovom slučaju u islamu, ali često puta kroz povijesti smo e, bili svjedoci dakle, da su e, i drugi e, sljedbenici drugih religija znali su zlorabiti, dakle, odnosno svoja nedjela argumentirati nekakvim vjerskim stavovima što mi svi znamo da to nema veze zašto je e, teško nego ikada danas biti, ajmo reći, ja ću to se nazvati po znacima e, navoda e, musliman? Pa zbog toga što kao, kao musliman moram stalno se nekome opravdavati. Mislim, sve ovo, evo, ovo što se događa zadnjih 3-4 mjeseca, pogotovo, dakle, takozvana islamska država, ali u našim medijima ćemo uh, čuti o islamskoj državi, ali ona je takozvana islamska država, zato što uh, njihovi postupci, uh, njihova ubijanja, njihova silovanja, pa mislim, gledajte, po koja religija dopušta da se siluje, po koja religija dopušta da se ubije nevin čovjek. Dakle, uh, sve, sva ta zlodjela, rekao sam ni na poruci Bajramskoj koju sam imao na albanskom jeziku, E, da su to e, zločini, e, da su to u nekim slučajevima, dakle, mi imamo i teških zločina koji, ja se nadam, da će poprimiti i prefiks genocidni. Jer gledajte, ubijaju se ljudi koji nisu istomišljenici. Događa se zapravo ono što se dogodilo u prvom stoljeću Islama ili u sedmom stoljeću, dakle po Kristu. Dakle, kada su također jedna skupina, mala skupina, kad su se odvojili, e, takozvani Haridžiti, koji su, koji su se odvojili. Zašto? Zato što su smatrali sve one ostale, dakle ogromnu većinu, 99% tada e, muslimana smatrali su hereticima, nevjernicima. Zašto? zato što svi ostali su smatrali da e, čovjek za svoj grijeh ne zaslužuje e, smrtnu kaznu, dakle, a oni su smatrali da čovjek koji je griješnik, da on zaslužuje smrtnu kaznu. Jed, drugim riječima, kogod nije sa mnom, taj je protiv mene. I isti scenarij se događa sada. Sada imamo isti scenarij, zato sam, odnosno, e, jedan dio islamskih znanstvenika E, koji, su, koji se bave ovom problematikom e, nasiljem dakle, i teroriziranjem u ime religije, nazivaju ih neohariđitima, dakle nove haridžije. E, ja sam također stava da su oni neoharidžiti koji doprinose, odnosno na zapadu, ali i među muslimanima su stvorili dakle, jednu zaista krivu, krivu eh, i ponovno ponavljam krivu sliku o islamu. Da imamo i danas naše muslimane koji se boje takvog islama. Normalno, takav način interpretacije islama, eh, takva zlodjela i takva ubojstva i silovanja koje se događaju i u ovim trenucima, mi koji islamska zajednica u Hrvatskoj među prvima smo to osudili, dakle naš uvaženi muftija, dr. Aziz jasanović Sanović, dakle prije točno tri mjeseca kad smo imali Ramazanski Bajram u svojoj poruci, on je e, tada osudio takozvanu islamsku državu, kada e, neki ostali možda nisu ni znali dakle, što, se, što se to događa, odnosno što se to e, zbiva. S druge strane, nažalost, u Hrvatskoj također i hrvatski mediji su Eh, dakle, eh, pali pod, eh, pod utjecajem dakle, svjetskih, pogotovo zapadničkih medija, gdje se, nažalost, termin islam veže se osim dakle, što je poznato dakle, kao islamski fundamentalizam, islamski terorizam, dakle što su to sve takozvani, ali ono što, što nas je što nas je zapravo u našoj zajednici, u islamskoj zajednici e, počelo zabrinjavati e, korištenje e, izraza poput islamofašizma dakle u nekim, u nekim nastupima odnosno nastupima nekih takozvanih stručnjaka za bliskoistočna pitanja. No međutim i pored toga mi kao zajednica smo zadovoljni sa islamofobijom, odnosno e, e, koliko je ona zapravo prisutna u Hrvatskoj. U e, odnosu na zapadni svijet, dakle, u odnosu na nama susjedne države, dakle, islamofobija u Hrvatskoj zaista je prisutna u, u malim, malim količinama i to ponajviše dakle, u nekakvoj žutoj štampi i nas to raduje, ali mi s druge strane činimo sve E, da e, naše, e, našu djecu, dakle našu omladinu, dakle odgujemo, odgajamo ispravno i evo, između ostalog, i Zagrebačka medresa dr. Ahmed Smajlić koja je osnovna 1993. godine, 2007. godine ona transformirana u islamsku gimnaziju, dakle sa jednim jedinim ciljem, a to jest da odgajamo ljude koji će shvatiti, razumjeti islam onako kakav je on i kasnije da ti naši učenici koji će završiti našu školu i bilo koji od fakulteta na svijetu, jer ona je priznata, kao i svaka druga srednja škola u Hrvatskoj, e, biti sutra e, u korist ne samo zajednici koje pripada, nego i društvu. Jer nažalost imamo društvo koje nikada nije imao toliko pametnih ljudi, nikada nismo imali toliko doktora znanosti, toliko stručnjaka, a nikada nismo imali ovakvu e, moralnu krizu da ne govorim e, i krizu, e, mislim to je moralna kriza, ali ljudi koji imaju znanje, no međutim e, nemaju, nemaju čini mi se odgoja. Prvenstveno kućnog odgoja, ali i odgoja koji se može dobivati i u školama. I onda imamo da je normalno krasti, da je normalno Eh, ne znam, uzurpirati nečije pravo, da je normalno, da dakle, sve što je nekada nije bilo normalno, dakle, postalo normalno. Sve što je vrijedno, sve što je eh, tradicionalno, sve se to relativizira, sve se to banalizira, mislim, šta ćete na vjeronauk, šta se tamo uči, pa ljudi moji, pa pogledajte, Bogu hvala, zašto mi u Hrvatskoj, evo, Bogu hvala, dakle, nemamo ni jednoga koji se odazvao pozivu takozvanih dakle ovaj braće koji pozivaju na rat, koji pozivaju na nekakav džihad i na taj način eh, daju krivu interpretaciju, odnosno krivo tumačenje tog eh, termina koji ima svoje mjesto zaista, zaista u islamu. Evo, htio sam, eh, za, dakle, time želim završiti misao, dakle, zahvaljujući vjeronauku, po školama. Zahvaljujući mektebu, mektebima, dakle mektebu po, po džamijama ili po bogomaljama ili mesčidima u Hrvatskoj i islamskoj gimnaziji, mi danas imamo e, takvu djecu, djecu koja e, e, su integrirana, ali djeca koja nisu se asimilirala, dakle sačuvali su onu E, islamsko, odnosno osobni identitet. Oso, identitet, pa i, i evo u ovom slučaju mm. vjerski, religijski identitet. I zato smatram da je itekako vjeronauci mjesto u školama, jer e, na vjeronauku, dakle, e, vjeroučenik može samo naučiti e, na, vjer, na će on, na satima vjeronauka on će učiti, dakle, kako uvažavati drugoga koji je drugačiji, koji pripada drugoj e, religiji i evo mi imamo zaista e, jednu jako lijepu tradiciju da nastavnici iz osnovnoškolskih e, iz osnovnih škola, ali i srednjih škola, ne samo Zagreba, nego cijele Hrvatske dolaze kod nas u Islamski centar i vjeručitelji, vjeručiteljice traže od nas da mi držimo njima sad o islama. Dakle, žele da oni iz izvora, dakle, izvorno e, čuju, dakle, što je to zapravo islam. Evo, ponuknut, e, dakle, ponuknut e, dakle, ovim posjetama koje imamo zaista svaki dan po nekoliko škola, također, evo, već tradicija je postala u našoj školi čiji, e, sam ravnatelj, da svi naši učenici, dakle, tijekom četiri godine školovanja u našoj gimnaziji moraju posjetiti E, različite vjerske zajednice. I evo, drago mi je da naš e, zbor će biti ovaj danas e, prisutan i u crkvi e, Svetog Franje, dakle gdje će učiti mi kažemo jednu ilahiju pobožnu pjesmu evo na taj način da i oni da vide, da se osvjedoče, ne da im pričamo, nego da oni vide i da sutra poslije sutra kad se budemo sastali u školi da vidimo koje su to njihove impresije, što je ono što oni misle da je to bilo super, a što je možda nešto nedosta? poštovani slušatelji, upravo smo slušali pobožnu pjesmu ili ilahiju u izvedbi ženskog zbora Arabeske. Pa evo, e, u svjetlu svega ovoga, možda i gospodin Peterlin pa Evo, mene je potaknulo da mhm. prisjetio sam se zapravo još možda jednog elementa koji e, doprinosi ovom, rekao bih, pozitivnom imidžu e, muslimana u Hrvatskoj, odnosno toj maloj dozi ili maloj količini e, komparativno e, islamofobije. E, rekao bih da, a vi ste spomenuli Efendiju Omerbašića, koji je, sjećam se situacija za vrijeme rata, kada je usred rata trebala bi nam jedna, <laughs> jedna emisija da, da o tome govorimo, ali, ali recimo jedne, jedne, jedne zgode sam se prisjetio kada je u vrijeme sukoba u Srednjoj Bosni u Islamskom centru organiziran jedan susret e, studenata e, katolika Hrvata iz Srednje Bosne i, e, i islamske zajednice i studenta e, e, bošnjaka muslimana. I to je bilo, to je bio jedan, ja bih rekao, mislim prvo da se to, da se to dogodilo. Da je islamska e, zajednica, islamski centar otvorio vrata za tako nešto. Da je, da su se ti studenti Hrvati, katolici, odazvali, iako im je bilo teško. I da je taj skup protekao u jednom, u jednom Um, jednom jednoj dirljivoj atmosferi, jednoj životnoj, teškoj, bremenitoj um, situaciji, ali u kojoj su i jedni i drugi zapravo uh, se osjetili kao oni koji su na istom zadatku, kao oni koji i gube i dobivaju i oni koji su pozvani zapravo suprotstaviti se tim nekakvim um, simplifikacijama, nekakvim tim stereotipima, nekakvim generalizacijama i doista svaki iz svoje tradicije svjedočiti svoju vjeru i ono što žele u tom odnosu graditi. Tako da je ovo što imamo danas uvelike plod i, e, a samo sam naveo jedan primjer, mm. e, onoga što je e, islamska zajednica pod, pod vodstvom E, e, muftije tada, e, ali i svih onih koji su zajedno s njim u to ulazili samo e, pokojnoga Sulejmana Mašovića, da se sjetimo, ili takvih ljudi koji su ono stršali, koji su otvarali perspektive i omogućili drugima da u to uđu. I mi, mi mlađi, manje mlađi ili više mlađi, smo u to nekako ulazili i to prepoznavali i u to urastali. I rekao bih da je to jedan i zadaća i, e, i blagoslov ovog našeg susretanja e, kao što je ovo večerašnje u crkvi Svetog Frani, koja bih, lijepo mi je bilo čuti da je se osjeća ovaj, Efendija Melodin e, doma tamo. Ja se isto tamo osjećam doma. To je jedna, ja bih rekao da je to doista crkva u kojoj se zbog Svetog Franje kao Svetog Franje, ali i zbog te zajednice fratara e, na, na ovome na kaptolu, nekako oni otvaraju vrata za, za ovakve stvari da se doista možemo osjetiti da nam to sve pripada i da smo tu doma. Da, pa evo e, u svjetlu svega ovoga, ovog svega što smo govorili, evo u ovom vremenu kad se ovako živi, evo kako smo rekli, jel, Dakle, može se vidjeti kolika je zapravo, koliki je zapravo nemjerljiv doprinos e, toga duha Asiza koji je sveti otac Ivan Pavao II e, zapravo potaknuo tada, te godine. E, što mislite, kako bi on danas reagirao u ovim novim društvenim okolnostima? Pa mislim, kada govorimo o Ivanu, pokojnom Ivanu Pavlu ovaj, drugom, <laughs> treba nam sto emisija, zaista. <laughs> Mislim, jedan od e, rijetkih papa e, koji je e, bio umiljan, dakle, i među muslimanima. Dakle, papa koji je učinio jedan veliki zaista iskorak, koji počeo zapravo svima u crkvi koje pripada, koje je vodio, E, zapravo e, da trebamo početi živjeti dijalog, e, da do 86. možda se samo govorilo, neko će reći na našim prostorima zbog političkog sustava koji je bio prisutan. I uvijek ima dovoljno razloga koje može... Tako je, oni koji, koji žele tražiti alibi, dakle uvijek to mogu naći, ali da je on danas e, prisutan e, među nama, e, moje osobno mišljenje je da on ne bi bio drugačiji nego sadašnji papa koji u ovom segmentu itekako dakle, slijedi, pa po nekima radi još jedan, još jedan korak ka približavanju dakle, sa svima, ne samo sa muslimanima dakle iz kojeg svi muslimani, dakle obzirom da pratim e, štampu ovaj i e, sa Bliskog istoka jer sam e, arabolog po, po, po struci, osjećam i primjećujem zapravo da ga da sadašnjeg papu Franju, dakle ovaj muslimani rado su ga prihvatili. imaju veliko poštovanje i mislim da e, Papa Ivan Pavo e, drugi, e, on e, nadam se da je sretan da danas, da danas u ovim teškim vremenima mi imamo jednog papu kao što je Papa Franjo. Sama dakle čim, čim smo saznali dakle ko je zapravo E, ime koje ime koje je ovaj e, odabrao. E, odabrao dakle dalo se naslutiti da će da će ići stopama dakle smjer koji koji možda možda je najpotrebniji mislim zaista ja evo osobno čestitam svim kardinalima koji koji su imali pravo glasa odnosno koji su izabrali i izabrali su nam jednu osobu koja koja je zaista E, dakle nikakvim svojim e, gestama e, ne želi vodi računa i ne želi uvrijediti onoga drugoga. I mislim da je, da, da je za ovo za ovaj početak 21. stoljeća itekako bio potreban takva osoba koja evo na svim misama koji, skupovima koji se događaju, dakle u Vatikanu stalno moli, molili su i druge pape. No, međutim, e, e, njihove molitve, njegove molitve i njegove riječi e, čini mi se da više dopriju do, do, do, do srca nekršćana, u ovom slučaju muslimana. Jer su vidjeli jednu iskrenost, da je iskren u svemu, u svemu, u svemu što, što, i, zato govorim dakle, da je pokojni papa Ivan Pavo II e, živ, mislim da bi on e, itekako sadašnji papa imao njegovu podršku, čak možda bi mu čestitao na još jednom iskoraku, ajmo reći, to je moje ovako osobno možda e, mišljenje koje, koje ja evo tako doživljavam. Pa evo i, i mi svi nekako tako doživljavamo i evo zahvaljujemo stvarno Bogu na našem svetom ocu papi, papi Franji, a i, svetom Franji jel, od kojeg je zapravo i na neki način sve ovo poteklo, ali odmorimo se mi uz jednu pjesmu pa ćemo se onda vratiti našem razgovoru o duhu Asiza. Milost koja sve daje snagu i mir. Oživjela je život moj. Bijah slijep, a sad proteger. Vraćamo se, poštovani slušatelji, e, našoj emisiji i duhu Asiza. E, evo, e, kako bi svaki vjernik u svojoj zajednici mogao oživotvoriti ovaj duh Asiza? I na neki način živimo u vremenu kada se promovira isključivost duha Asiza zapravo se u ovom vremenu se promovira isključivost. Jel? Svako nekako i taj individualizam je naglašen, a ovaj duha siza poziva na susret. Je li to moguće? Evo, i na nekoj osobnoj razini, ali i, u svojoj nekakvoj zajednici. Ja bih rekao susret je susret je čudo. Susret sa drugom osobom, osobom koja nije ja, osobom koju do koje često teško mogu dopreti, koju teško mogu razumjeti, kao što često i sebe mogu teško razumjeti. E, kad se susret dogodi, on je, on je stanovito čudo i vrijednost po sebi. Tako e, bih rekao da u, svijetu u kojem smo sve više e, izolirani jedni od drugih i gdje je taj individualizam tako snažan i gdje svako zapravo gleda uvelike svoja posla ili dopušta da stvari prolaze pokraj njega i da nepravde koje vidi Upravo ono što ste i na početku emisije da neko rekli, drugi, da. neko mhm. drugi će riješiti. Pa nisam ja, ne mogu ja, mislim ja to i onako ne mogu ništa učiniti, ali e, e, baš u takvim situacijama mislim da si treba reći kao što je majka Tereza rekla, ako se to događa, onda ti baš čini to. Jel? Ako te neko ovaj, ne voli, ti njega baš voli. I na taj način, ako neko te isključuje, ti baš izlazi k njemu u susret, ti idi onu drugu milju. E, mislim da je, to, da je to jako važno da se ne zadovoljimo sa, sa stanjem kakvo, je. A sve nas nekako tjera ili usmjerava na to da pusti, a, nema veze, nek ide. Jel? E, mislim da je e, evo da se vratim na tu riječ koja je spomenuta nekog puta, iskorak. Iskorak iz uobičajenog. E, evo, pa, pokojni papa Ivan Pavao II je bio čovjek koji je radio iskorak tamo gdje drugi nije. Ovaj papa je isto tako čovjek koji očito je spreman praviti iskorak. I zapravo, svakodnevno mi se čini iskorak. Vjera i nije drugo nego, nego iskorak. Iskorak iz onog što na, u prvi mah na prvi pogled izgleda ovako, ali ja ću ipak učuniti drugčije. I ti iskoraci su nam potrebni. ja bih rekao i u duhu Asiza su nam potrebni. E, možda e, se od nas očekuje više odvažnosti i hrabrosti da i u ovom uobičajenom našem hodu jednogodišnjem e, ili svakogodišnjem duha Asiza sastajanja E, da nam je možda potreban, da je došlo vrijeme za neki, za neki dodatni iskorak. Kad ste pitali što bi papa koji je pokrenuo duha Siza, on je što bi sad ovaj, učinio, meni se čini da je najveća stvar koju je tada učinio je bila tada da pokaže da i oni e, e, znači predvodnici vjerskih religija, znači najviši ljudi koje svi gledamo prema gore, ako su oni mogu se, se naći i zajedno moliti za ono što nam je svima nasušna potreba, mir, onda kako ne bismo svi, i mi smo svi u to mogli ući. Ili oni koji su možda od toga više očekivali, koji su očekivali da im neko pokaže put, su rekli, aha, ako mogu oni, zašto ne bismo i mi? Ja mislim da bismo mi sada možda trebali, pa evo, da kažem kod nas u Hrvatskoj, e, e, reći dobro, dovde smo došli, imamo jedan, jedan kontinuitet, e, vrijednosti koje smo izgradili, koje smo otkrili na tom putu, možemo li više? Možemo li nešto drugo? Možemo li, je li sad vrijeme da učinimo još neki iskorak? Ja mislim da nas na to nuka i primjer e, pokojnog pape, pa evo i ovaj papa, a rekao bih i e, brojni eto, ljudi i u našim zajednicama koji e, u tom dijalogu života i dijalogu ljubavi ostvaraju nekakve pomake u svom svakodnevnom životu. Pa evo, e, naši oci Franjevci su jednom prigodom izjavili da istovremeno duha Siza uznemiruje vjernika i čini njegovu molitvu mistikom otvorenih očiju i tako osjetljivim za nepravde, zla, nasilja za koje religije nemaju ovo zemaljskog odgovora. To je sigurno da taj sveti nemir. Da. Sveti nemir. Da. Ehm, pa evo, ehm, je li po vašem mišljenju održiv dijalog među religijama? Evo, u duhu ovog svega što smo govorili, e, žao mi je, nemamo ehm, previše vremena, moramo privoditi emisiju kraju, a čini mi se kao da smo tek započeli ovaj pričati o svemu i nadam se da ćemo u emisijama koje su pred nama da ćete se odazvati i biti naš gost kao što ste se evo i svih ovih godina odazivali. Pa mislim, gledajte, mm. e, to je pitanje malo, e, nadam se da je provokativno. <laughs> E, gledajte, ne da je on potreban. Mislim, dijalog, međureligijski dijalog nema druge alternative. Mislim, danas više nego ikada, dakle, sva društva su postala, postala multikulturalna društva. Mislim, ne znači, nažalost, naši E, sugrađani, ali e, u cijelom svijetu nije to samo e, specifikum, dakle samo kod nas u Hrvatskoj, nisu upoznati, dakle s drugima, dovoljno nisu upoznati s drugima i drugačijima. I od da i od tuda dolazi do nekakvih stereotipa. Mislim, evo ja ću, ja ću za kraj reći da tijekom susreta koje mi imamo i koji ćemo i imati ako Bog da e, i koji neće biti samo, neće ostati samo na ovako visokoj razini što je rekao kolega Peterlin e, mi trebamo pokušati učiti dakle taj e, međureligijski spustiti dakle među naše vjernike e, pogotovo među našom omladinom i ono što e, evo trenutačno islamska zajednica radi jeste to. Ne iz straha zato što smo mi manjina, ne, nego želimo dakle ovaj e, biti e, prvi koji ćemo krenuti. Pa smo pa smo uspostavili jako dobre odnose, ne samo učenici moje škole, nego svi vjeroučenici su postavili odnose sa drugim sličnim školama, odnosno sa e, drugim e, učenicima nemuslimanima. E, mi smo imali nekoliko susreta, u nekim školama imamo zajedničke satove. Dakle, da učenici, e, vjeroučenici vide da zapravo ono što nas spaja je 90%, a ono što nas rasta, raz, odnosno što nas čini drugačijim, odnosno što nas razdvaja je 10%. I e, zato e, ako želimo imati društvo koje će uživati, e, dakle koje će biti sigurno, koje će, biti, koje će živjeti u miru, ali ne samo u miru u sigurnosnom smislu, nego u duševnom miru, dakle mi moramo nastaviti nastaviti, moramo intenzivirati dijalog sada još više, jer zapravo duha siza je učinio, odnosno e, susret u Asizu je učinio da e, i kod muslimana, odnosno i među muslimanima e, i među kršćanima, dakle u njihovim redovima došlo je, dakle u redovima muslimana i kršćana, pa i drugih židova i ostalih, došlo do većeg intenziteta što se sastajanja, druženja i dijalogiziranja tiče. I ja se nadam da u Hrvatskoj E, svi su, dakle, svi se slažu da e, među religijskom dijalogu i e, on nije in, on ne smije biti in, on mora pokušati, ajmo reći, živjeti, moramo dijalog krenuti živjeti. Mi osobno smatram da u islamskoj zajednici, dakle, svi imami, svi vjeručitelji, ja sam uvjeren i svjedok tomu da oni počeli su živjeti e, dijalog sa drugima i sa drugačijim Evo, prekrasno. E, I gospodin Peterlin je također na početku govorio o ovim sitnim razlikama među kršćanima, ali koje se nastoje onda potencirati umjesto da se gledaju e, zapravo ove zajedničke stvari koje ste i vi gospodine Efendija govorili. E, I za kraj, e, dakle pričali smo <laughs> evo o svemu, dotaknuli se svega. E, može li se danas, možemo samo konstatirati da se danas nekako i ne može živjeti samo unutar okvira svoje molitvene zajednice, nego nekako potaknuti vjernike na susret u dijalogu. Evo i o tome smo govorili. Ovaj, evo, obojica ste iznijeli na neki način o tome i svoje mišljenje gospodine Fendija i konkretne zapravo stvari koje rade i on i njegova vjerska zajednica. Što vi mislite još za kraj, gospodin Peterlin? Pa meni se čini da molitva e, iz, važna je molitva u zajednici koja bi, ja mislim, trebala uključiti, uvijek uključiti i druge ne molitva za svoju zajednicu ili za članove svoje zajednice ili da bismo mi bili, ne znam, ovakvi ili onakvi u odnosu na druge, nego da nam dakle, je uvijek... ne živjeti u okvirima ne nekih svojih molitvenih zajednica. Važno je imati svoju zajednicu. Da, Važno ali je. ne živjeti Ali ne samo, ona nije, ne može biti granica. Granica zajednice nije granica svijeta. Granica naše domovine nije granica svijeta. Živimo u Božjem svijetu, cijeli svijet je Boži. I ne može mi biti nevažno kako žive drugi ljudi, e, kako se odnosim prema njima i kako se oni odnose prema meni, da li ih poznam, da li me njihova sudbina dira, e, to mi ne može biti, ne znam, Isus je bio čovjek za druge, osoba za druge i iz te perspektive jedino možemo očitavati zapravo tu potrebu da je drugi mi bude važan drugi koji, mu je, koji od mene malo različit ili koji je malo više različit ili još više različit, bez obzira. Evo, e, kako bi rekao e, Sveti Franjo, dakle, svi smo braća i sestre jednoga gospodina, jednoga oca na nebu. Evo, u tom e, duhu pozivam sve slušatelje, evo, neovisno o vjeroispovijesti, da dođu danas u 19.30 sati u crkvu Svetog Franje na Kaptolu i pridruže se zajedničkoj molitvi za mir među ljudima i tako postanu dio duha Asiza. Zahvaljujem e, našim cijenjenim gostima. E, moje ime je Anđa Slunski i do slušanja poštovani slušatelji Radio Marije. Želimo vam svima mir i dobro. E, čujemo se za mjesec dana.